Da od njega pomoć tražimo. Da se uvićemo njemu subhanahu wa ta'ala o zla naših duša. I molimo ga subhanahu wa ta'ala odma dobom da nam pokaže istinu istinom da je slijedimo. Da nam razotkrije laž pa da je se klonimo. Živimo u vremenu tvrdi srca. Živimo u vremenu em ala kulubihim akfaluha u vremenu kada su srca katancima zaključana. Živimo u vremenu da ljudi i životinje imaju srca ali mnogi od ti ljudi i džina s tim svojim srcima ništa ne razumiju. Oni su kao stoka i gori od stoke. Živimo u epidemiji grijeha. Živimo u vremenu ovi ljetni vrućina da bi se prisjetili kul naru جهنم أشد حرًا da kažemo džahnemska vatra je još žešća, ovo je ništa. Živimo u vremenu kada je stid uklanjata dženaza. A poslanik kada je salatu osanam, kada govori o imanu i kaže da je iman, kako je došlo kod Buharije, da je iman 60 i nešto ogranaka ili 70 i nešto ogranaka, A'laha kelimetu la ilaha illa Allah. A najuzvišeniji vid imana je kelime, riječ, rečenica nema drugog Boga sem Allaha želešanu. Wa ednaha, a najniži vid imana je skloniti trnku ili granu s puta. Wal hajatu minel iman. I stid je od imana. A danas kada vidimo, možemo slobodno kazati da su ljudi koji se pripisuju islamu i imanu, da su se oni, mnogi, definitivno rastali sa imanom. Jer vidimo nema stida, da ne govorimo što nema namaza, da ne govorimo onda klanjaju li ljudi u mesečidima, Imaju li džematski namaz? Da ne govorimo jesmo li skrušeni u tim namazima. Svaka ova stvar je lekcija za sebe. Ili ovdje slučaju problem za sebe. Jer većina vjernika to nema. I opet se zovu vjernici. Zato mi nastavljajući govore, govorom i serijalom o takvaluku. Vidjet ćemo u Kur'anu da Allah Đelešanuhu na mnogim mjestima spominje taj takvaluk. Ne bili ljudi shvatili ko je Allah. Pa u pogledu stida, kako bilježivan i muslim poznati hadis, ona trojica koja su se našla u onoj pećini, koju je zagradila stjena ili kamen, pa nisu mogli da izađu. Svako od njih se je prisjećao šta je uradio čisto u ime Allaha Đelešanu. Pokušaj se ti, dragi moj brate, preračunati ili obračunati. Imaš i ti kakvo djelo da si siguran da si to čisto radi Allaha uradio. Da si sad tim tijel samo Allahovo zadovoljstvo pa ćeš vidjeti da ćeš se sam izgubiti u mislima. Ne znaš na šta bi se odlučio, jer nisi siguran. To je dokaz da danas mnoge džanijske golubove ne vodi ihlas. Iskrenost koju Allah naredio i bez koje nema vrednovanja kod Allaha Đelešanu dijela. Pa se jedan od njih trojice prisjetio da je svoju rodicu zagrlio i tijelo nevino za je uzme. Pa ga je ona pozvala na riječ takvaluka i rekla mu, boj se Allaha, hoćeš li to moju čast uprljati? Pa je to bio dovoljan riječnik i dovoljna riječ da se mladić u takvoj složenoj situaciji, jer mi znamo kada je vatra i barut, blizu, da mora doći do eksplozije. Osim kome se Allah smiluje, kao što su bili poslanici i simbol ti poslanika i usubali sradu sram. I pojedini pobožnjaci koji nisu pali ovim najtežim iskušenjima, jer kaže poslanik ali sradu sram, kako bileži imam il Buhari, وَتَّقُ الدُّنْيَا وَتَّقُ النِّسَا Bojte se dunjaluka i bojte se žena. Fa inne awwala fitnati li bani Israil kanet fin nisa. Jer prvo iskušenje na kome su pali benu Israil je upravo bilo iskušenje žene. Nemojmo pogrešno ovo shvatiti. Ili u stvari mi smo to već u praksi skroveli. Mi se bojimo žena. i naćeš da je malo ko danas gazda svoje kući. Da je on odpravnik poslova. Ovdje se ne misli da se čovjek boji žene kao bića, nego da se boji bitne ženske. In ne kejde kunne albim. Jer kaže Allah Đelešanu suri Jusuf, vaše spletke su ogromne. A za šeitanske kaže in ne kejde šeupani kanu ba'iban a šeitanske spletke slabe. Samo kažeš, audu billahi mine šeitan rajim. I pobjegne šeitan. A ženi mora sto puta kazati, ne ušuti, ne spomeni Allaha. Prođi me se malo. A ona samo menje, menje, menje, menje, menje. Pa ovdje se ne kaže bojte se žena, nego bojte se, znači, šadra ženskog. Jer je to ono na čemu je pao Benu Israil. Ali onaj ko je bogobojazan i ko strahuje od Allaha te barekevo ta'ala i koga bude takvalu kroz život vodio, počastit će ga Allah Đalešanuhu. Da mu takva bude vodilja u najtežim momentima. Kada zaista samo mogu mohlasini, ne muhlisini, ne znam koliko razumijete me šta govorim, A u arabskom jeziku kada se kaže u Kur'anu muhlasin, to je znači bio svaki poslanik. Oni su bili potpuno iskreni. A ima muhlisin koji je trudi se da bude iskren, ali mu nekada zakaže. E onaj ko bude bogobojazan, on će uvijek biti, ako Bog da, muhlis u Allaha Đelešanuhu i pomoće ga Allaha Đelešanuhu tamo gdje mu zaista jedino može takvalu pomoći da se iz te složene situacije izvuče, jer tad ne vidi sultan, a mi govorimo da ne veci da odgojimo ljude, da što manje sultan posla ima. U poročnom životu, u braku, ima brak, ima spajanje, sklapanje braka i rasklapanje braka stajanje ili potpisivanje ugovora i prekidanjem tog ugovora. Mnogi muslimani danas ne rade po ovome. Slobodno mogu kazati najpobožniji među nama se u pogledu razvoda i sklapanja braka snalaze u ovoj oblasti ovom je propisu kao slon u prodavnici kristala. Sve polupa. Allah Đelešanu pored mehrak I ovo je dokaz ljepote Islama. Je propisao još jednu viziju ili još jedan vid od, od premine. Znači, došlo je do razreda braka. Ne može sa s tom ženom naći zajedničku. Kod nas uglavnom već kad ide da izbijem koji zub, da zapamti za kim je bila i tako dalje. Uglavnom je kaubojski film. Dok Allah Đelešanu naređuje da kada se čovjek rastane sa ženom, da ono sve što je priuštio, osim mehra, da je lijepo opremi. Ono što se kod nas zvalo ruho, znači kada mlada kod nas je sve bilo naopako, pa ide mlada i ona oprema kuću mladoženi. Ovo ruho, ono ima mjesta Ako čovjek razvodi ženu, da je lijepo opremi. opremi. Zašto? Zato što ženi teško pada razvod braka. To je njoj teško podnijeti. I zato razvod braka nije u njenim rukama. Jer ona je puna osjećanja, emotivizma. Ona te svaki dan pustila bar po koji put. A ti znaš da imaš pravo samo tri puta, a posle trećeg puta onda ćeš se debelo kajati Ako pogotovo budeš za tu ženu vezan i ako u ima hajda, i ako je došao porod, jer više nema mogućnosti i ne može to više jedan šejh izliječiti, gazati, trouči fatihu i nastavi dalje, kao što to novotari ljude. Zato Allah Želšanu kaže, volim utalakati me da'um bil ma'ruf, haqqan ala il Kaže i raspuštenicama, pripada od otpremnina, Dužno ste to da tako postupe oni koji se Allaha Đelešanu boji. Znači sve ono što je ona koristila od tih nekih tehničkih stvari sa tebom kupovala i to je slično spakuju i ruho već kad ne sa njom da živiš da je to bude jedan vid utjehe da ona lakše to preboli i da je to ne bi bilo znači krah u njenom životu i da ne bi, znači, jednostavno to slabo stvorenje skroz palo i bila nesjemensija, bila zaboravljena stvar. Dalje Allah Đelešanuhu, a ovo se sve ajeti pred sami završeta sura Al-Bakara, upozorava bogobojazne, a opet kažem, malo je danas takvi, obraća se pa kaže, ja eju hanledina amenu, اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين O vjernici, bojte se Allaha Đelešanu i od kamate se prođite. In kuntu mu'minin, ako ste vjernici, vadaru ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين O vjernici, ovi koji kažete da ste mu'mini, da imate iman, da vas vodi Islam, Vodanu ma bakije mine riba, prožite se svi vidova kamate. I to je pod uvjetom, ako i dalje tvrdite da ste mu'mini. Ako ste nevjenici, onda posle širka nema grijeha. Šta god uradiš, to je manje od toga. Ali ako kaže da si mu'min, nemoj izazivati rad sa Allahom Đalešanom. Pa ili nam tefalu, Fedenu bi harbim min Allahi wa Rasuli. Ako se ne okanete kamate, znajte, eto vam rata sa Allahom i njegovim, posla, i njegovim poslanikom. I mi danas vidimo da su ljudi svi u nekakvom strahu, da su ljudi svi u nekakvom u nekakvoj neizvjesnosti, svi kukaju i vidimo razne bolesti i vidimo razne katastrofe Sve je to posljedica između ostalog kamatnog sistema. Kaže poslanik Ali Salatu Veselam, kako je došlo u hadisu koji ima dobar lanas prenosilaca, kod Ibn Mađe i drugi, kaže poslanik Ali Salatu Veselam, 70 i nešto je vidova kamate, a najmanji vid kamate je kao zinao s majkom. Šta bi rekli za čovjeka za koga bi se dokazalo da je spavao sa svojom majkom, da je na majčinu čast udario? Ja mislim da bi se i pederi takvog odrekli. Oni koje treba bacati sa brda u zemlju, udrati kao stožine, ubijati na najzrustni način, da osjete taj bol zato što hoće prirodnost ljudskog bića da iz, iz vitopere. Oni bi, ja mislim, osudili takav čin. A ovo je najmanji vid kamate. A vi ste vidjeli danas kako su oni sredili te banke u kojima se objavljuje rat Allahu Želešanu. Tamo su najljepše sekretarice. Tamo je najskupocijenija keramika, najbolji kompjuteri, najbolja klima, najbolje pozicije u gradu. To je artiljerija koja je okrenuta prema nebesima i pucaju direktori banaka i kažu gospodaru, mi ti objavljujemo rat. Pa šta poslije toga očekiva, draga moja vršina? Šta poslije toga očekivati? I zato Kur'an koristi nam poseban oblik vazaruma, dakle je, vazar, znači bježanje od toga. Znači bježanje od onih koji objavljuju rad Allahu Đelešanu. Odlicanje od takvi. Jer to izaziva opće, opću katastrofu i opće kažnjavanje koje može zahvatiti i one koji su, koji su bogobojasni. A zatim dolazi na red jedan jako interesantan ajet po mnogo čemu. وَاتَّكُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ I bojte se dana kada ćete se Allahu Đelešanu vratiti i kada će svako ono što je zaslužio i kada će se svakome ono što je zaslužio biti mu isplaćeno i nikom nažao neće učinjeno biti. Naime, draga moja braćo, ovo je po najjačem mišljenju zadnji ajet koji je sišao sa nebesa. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Neko će kazati, pa za nije zadnji ajet الْيَوْمَ اَكْمَنْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ Ajet koji je objavljen na oproslom hađu. Nije ovo zadnji ajet. Po koncensusu islamskih učenjaka. nego ovaj ajet vrtehu je omen turđe une bihir Allah on je jedan od ajeta koji je zadnji i najjače je mišljenje da je ovo zadnji ajet koji je objavljen poslaniku ali i salatu o sram a on braćo ima svoje veliko značenje vrtehu je omen turđe une bihir Allah bojte se Allaha bojte se dana i ovde se spominje takva Znači, bojte se tog sudnjega dana kada ćete se vratiti svome gospodaru Allahu Đelešanu. Tumme tuafpa kuju necim ima kesebe. Svaka duša će biti usrčena na onome što je radila. Znači, svak će dobiti ono što je zaslužio. Wahum lajut lemun. I nikome se nepravda neće nanijeti. Molim Allaha te bareke o ta'ala da budemo bogobojasni. Bogobojasni. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na ovome sudnjeme danu s kojim nam subhanahu wa ta'ala prijeti. A Akulu qavli hada wa stakbila li ulekum fastavfiruhu innahu huwa lafuru rahim. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على خير الأنبياء محمد بن ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Vidimo, draga moja braćo, i to često ponavljamo, da je Allah Đelešanu u Koranu, tako reći na svakoj stranici skoro, spomenuo riješ takvaluk. jer je cilj da ibadur Rahman wa ibadur Rahman illadina jemšuna ala lardi havna da Allahovi robovi, robovi milostivog ponizno po zemlji hodaju. Wa idha khatabahum al-jahilun qalu salama. A oni koji suprotno postupaju, jahili, nevjernici, mušici, koji oholo po zemlji hodaju i koji su spremni na ismijavanje, ponižavanje i stajanje na put ove dave, da kažemo Allah da vas uputi na pravi put. Molimo Allah da vas uputi. Znači cilj je da Allah Đelešanu odgoji vjernika i njegov poslanik sallallahu alaihi ve sellem da moli Allaha Đelešanu konstantno za uputu drugima to jeste da drugi okušaju tog džendeta koji je u tvojim prsima. Kako bi okusio ahiretskog džendeta? I zato je kazao šeful islami Lutejnije, na Dunjaluku ima džendet, ko uđe u njega, uđe u ahiretski. A to je iman, to je ta slast koju treba da osjeti vjernik i da onda požuri da i drugog u tu slast i užitak pozove kako bi ljudi bili sretni na ome dunjaluku koji je samo lahadar, trenuci sreće i pripremao se za veliku sreću i najveću sreću. Prva je da uđe u džennet, a najveće zadovoljstvo je da gleda u lice Allaha tabaraka wa ta'ala. Vi ćete vidjeti, draga moja braćo, da u suri Al-Baqara ima najduži ajet. Znači ima najjači ajet u Kur'anu, a to je ajetul kursi. A ima najduži ajet u Kur'anu, a to je ajetul dejn. Ajet koji govori o, bukvalno rečeno, o zadlužnicima, o dugu, o potpisivanju ugovora, o sklapanju ugovora. Zbog čega se danas muslimani posvađani? Malo zbog akide, malo zbog menheđa, jer on to ne razumio i ne, to i plaho ne interesuje uglavno do čega se muslimani danas svađaju, a to je ono šeitansko, hajde, lako ćemo, ma kad radi, ma nije problem, ma mi smo svoji, pa vjernici smo, subhanallah, ma znam ja tebe, ti si pošten, i tako dalje, i tako dalje, i nakon toga dođe do veliki svađa među muslimanima, onda se na, na kraju tumači, ne bi ja tako rekao, ti si rekao vrati kad moreš, to je znači pred kijame, tačno, pred sami kijame te ja ti vratim i nas sarame. Zbog toga je Allah Đelešanu i svoje mudrosti objavio čitav ajet koji govori tačno i precizno šta se treba sve uraditi. I nije to stran stavio u strogu obavezu jer da je hukum ovog ajeta da je važi potpisati svaki ugovor, znači mogu ugovor da budu šefalijen, da budu znači u svenoj formi, ali da je ostalo da samo mora da bude u pismenoj formi, onda bi bili griješni. Šta bi god kupio od nekoga, morao bi to zapisati. S kim bi god sklopio kakav ugovor, sve bi moralo da stoji na papiru ali je to ostao sunnetul muekede ili kod neki sunnetul mustahabe. Lijepo je to da se uradi, a nije islam došao osim sa ljepotom. Da ljudi svate ljepoto islama i da ih sačuva u svi belaja i problema. Na kraju samo, pošto je ajet dug i nećemo ga citirati, nego ga pročitajte sami. Kada imate slobodno vrijeme, kada budete hatku učinili, Sam završetak ovoga ajeta je nama puno interesantan zato što spominje ono o čemu mi govorimo. Kaže uzvišeni Wattakullah, znači to je završetak na ovoj stranici, a onda prelazili ćemo zadnji dio ajeta koji govori o dugu, o dugu ipak proučiti na arapskom i na bosanskom. Ali na zadnjoj stranici govora znači ide na stranici gdje, gdje govori se o, o, o ajetu Dejnu, dole se završava وَتَّقُوا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمٌ Bojte se Allaha Đelešanuhu, pa će vas Allah podučiti. Allah je o svemu obavješten. Znači, o vjednici, Jer počinje ajet o vjernici. Ja ejuha ledina amenu. I da te dajentu bidejnin. O vjernici kada nešto pozajmljivate. Ovdje se Allah na kraju obraća pa kaže وَتَّقُ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ Bojte se Allaha pa će vas Allah podučiti. Znači, bojte se Allaha Đelešanu u pogledu ugovora pa ćete uvijek dobro završavati. Bojte se Allaha u pogledu iluma u pogledu ibadeta, danas ljudi puno pamte, danas ljudi puno čitaju, ali nema takvaluka osim illa da rahim Allahu wa qalilu minhum. Nema osim kome se Allah smilova, malo je takvi. Ko se bude Allaha bojao, Allah će dati da on se poduči. Wattaku Allahe wa yuallimukum Allah. Znači takvaluk je šart za ilum. I zato su selepi slali svoju djecu drugim ljudima da ih odgajaju, da ispitivaju, da im razne cake postavljaju da i odgoje da budu bogobojazni, tek onda ide u katedru Hadisa, u katedru Fika, u katedru Kirajeta i ostalom. Mi danas šaljemo ljude da uče nauku, a on juče je bio najveći možda bandit. Pa mu ostalo taj, taj segment nije izliječio. Ili šaljemo čovjeka, on je naučio onako da uvijek čita Zagora Čiku i pročitao je on puno toga iz Islama i postao šeitanom napjekom. Šeitan koji govori ili šeitanul ahras, šeitan koji šuti i neće da istinu kaže. A nama treba bogobojasnost i da se kaže istina pa neka glava ide. I zato je najveći džihad. Smijemo o džihadu pričati. Pa ne smijemo zato što je to opasno po nacionalnu sigurnost, nego moramo 330 ajeta vidjeti šta ćemo sa njima iz Korana. I zato se 500 godina na ovim prostorima nije učila sura Teube za pare i sura Al-Far. Jer bi onaj što je platio rekao čekaj da vidiš da sam to platio. Ano počinje tamo sura Teube. Tara'atum min Allahi wa Rasuli. Proglasa da Allah je njegov poslanik. Allah se odliče mušnika, nevjernika. Pa bi rekao čovjek čeka kad sam ja ovo platio da ja se odreknem onoga koga Allah naredio da se odreknem. Ne uči Jasin, časna, velika sura, ali ona ne govori ni o kome. Govori o mrtvima i o živima kad trebaju se približiti Allaho Đelešanu. I zbog toga trebamo biti bogobojazni, pa će Allah Đelešanu povećati stanje, a Allah, Allah Đelešanu sve zna. I završava Allah Đelešanu ajet o dejnu na ovakav način. Kaže uzvišeni, وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوبًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدُّ الَّذِي تُؤْمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ako se na putu nađete a ne nađete pisara, onda je onda jedan kod drugog nešto pohranite. Pohranite to jedan kod drugog. Znači, dadite povjerenje jedan drugom. Ukažite jedan drugom povjerenje. I neka se boji Allaha žele šanuhum. I neka ne dozvoli da njegovo srce bude griješno. Jer Allah dobro zna ono što radite. Znači Allah Đelešanu u prvom dijelu govori kako trebaju da budu dva svjedoka, kako treba sve da se zapiše, pa ako se jedan, ako jedan zaboravi da drugi ga prisjeti, islamski učenjaci onda kažu bravo, ako nema jedan, ako je jedan muškarac, mogu biti od jednog muškarca dvije žene. I tako dalje, puno se o tome govori, e onda šta ako se nađemo na putu? Pa nema to ko sada posvjedočiti. Nema pisara da to sve zabilježi. Onda se vraća stvar na takvaluk, na bogobojaznost. I ovo je drugi put da se u dejnu, znači tu dejnu, spominje volijeta kille rabbe i neka se oni boje Allaha, svoga gospodara. Ovo je samo dokaz, draga moja braćo, da Allah Đelešanuhu je objavio vjeru koja je univerzijalnog karaktera. Ovaj din ulazi u sve pore života. I sad zamislite, pokušajte sebi predočiti takvog jednog pobožnjaka, pobožnog čovjeka, koji se boji Allaha subhanahu wa ta'ala, kako je poslanik alaih salatu wa salam naučio gulama ibn Abbasa. Pa mu kaže, ja gulam, ittaqillaha hajthuma kunt. O gulam, a gulam je znači dijete koje još nije punoljetno po islamu dječačić, tipa, ejubi, tako dalje, kaže mu poslanik, kada je salatu wasalam, ja gulam, ittaqilla hajthoma kund, boj se Allaha u svakoj situaciji. Mi to kažemo danas čovjeku, kome je viri smrtovaca i žepa, ali on, kao da si mu rekao, ništa se ne dešava. Ne vidiš na njemu promjenu. Poslanik, kada je sam to govori dječaku, A ne bi govorio da nema fajde. Što bi džaba tupio zube poslanih gleda iz vrata od srana? Ali je dječar priroda. On može da svati ono što ne može svati često odrastao čovjek. A zatim, draga moja braćo, prelazimo u suru Alimran. U njoj Allah te barek evo tala isto tako nije prestao da spominje takvaluk. I to isto tako u raznim situacijama i u raznim prilikama. Pa Allah Đelešanu govori o ehlu kitabijama, o kršćanima i židovima, kako oni jedu bespravno i metke ljudske, odračaju od Allahova puta, kako pronevjere ugovore i kako nisu dostojanstveni i kriju Allahove ajete, A onda kaže bela men eufa bi ahdi wattaqa fa inna Allaha yuhibbul muttaqin. Osi kaže onoga navodi te njihove loše osobine, a onda izdvaja vjernike pa kaže jeste. Samo ne oni koji su svoje obaveze kako treba uzeli u obzir i ispunili. Koji su bogobojazni, وَاتَّقَا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ Znači, koga vodi takvaluk, a zaista Allah subhanahu wa ta'ala voli bogobojazni, voli mutekije. I onda dolazi na, na red ajet kojega svaki put kada otvoramo govor, tako je radio poslanik alaih salatu wassalam, ja ejuhal ladina amanu. A ajet počinje da govori o džematu, počinje da liječi jedan veliki problem koji danas hara među muslimanima. Kao da je sumne tudla da se razilazimo. Kao da je to određeno da jednostavno tako je da je u tome hajet. Uživamo kad s nekim nismo dobrim odnosima. Pa Allah Đelešanu tu opisuje stanje Eusa i Hazređa. Dva plemena koja su 120 godina ratovali ali je poslanik kada ali salatu wasalam ostranio džahilijet znači zahvatom Kur'ana i sunneta tim simboličnim načinom ostranio oni džahilijet i odradio ta dva plemena da budu primjen bratstva u Medini. Mi danas ne možemo da sjedimo s ljudima ili ljudi neće sjediti sa nama Ili mi nećemo da sjedimo s ljudima zbog toga što on neku drugu boju voli. Zbog toga što on njemu se sviđa. Buharija tebi se sviđa Ibn Qajim. Kako kaže šehu Nusajmin jedne godine na hađu, dvije skupine ljudi su se posvađali, a mi smo govorili prošli put. Al hađu ešhuru ma'lumat. Hađ je u određenim danima. فمن فرض فيهن الحج فكذا neko se odluči na hađ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج nema sastaja sa ženama nema griješenja i nema raspravljanja na hađu فتزودوا فإن خير الزاد التقوى ako se tako opremite na hađ a najbolje što možete na hađ ponijeti takvaluk واتقوا لي يا أولي الألباب bojte se ovi koji kažete se pametni Pa se kaže dvije skupine vjednika posvađali. Oko dizanja ruku, ovo četiri puta u namazu, to je mustahab i to je jako mišljenje. I znači 70 ashaba prenosi ovaj hadis. I hadis je u Buhari i nosi poglavlje u Buhari, čitajte. Repul je dejit iz sara. Bar, repul je dejit iz sara. Poglavlje dizanje ruku u namazu, to ne može niko sporiti. I vjerovatno se naše dvije džajske skupine i jedni kažu vi ne dižete ruke ako ostavlja sunnet kaže poslanik ali se ratu u sram na rabbi ban sunneti felejsa minni ko ostavlja moj sunnet nije od mene znači vi ste nevjednici a drugi kažu ne ne ne ne ne vi radite nešto što nije zabilježeno Niste znali za hadisa i tako dalje. Izmišljate novotarije. I poslanik kada je sada kaže, opisao to vaše dizanje ruku, kao kad konj mlati repom. A o čemu se radi? A sahabi prije kada bi predavali selam, pa je upozorio poslanik kada je sada tu selam, ovako se selam, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I vidjet ćemo adamskom svijetu sada čim novotari preselame, odmah selami trojica sa desne i trojica s lijeve strane. Pa je rekao poslanik, ali znam šta vam je vidim da mlatite rukama kao što konj mlati repom. Pa su rekli vi izmišljate novotariju. Ako izmišlja novotariju, izmišljati novotariju i ustrajavati u tome može biti stvar kufra, vi ste nevjernici. I zbog toga, draga moja braćo, ajet 101. u suri Al-Imran Ja ejuha alladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala la tamutunne illa wa antum muslimun wa atasimu bihabri Allahi jami'an wala la tabarraku Hoćete li da vam kažem recept kako će se ljudi ujediniti? Ne može bez Boga bogobojaznosti. Možeš ti napraviti pravilnik rada. Možeš ti imati nekakav priručnik. Ako to nije priručnik ti Kur'an i Sunne i Salatu Sali, to definitivno toga nema koristi. Znači, ako nema bogobojaznosti, nikad ti ne režuje da idete muslimane. Zato Kur'an prije toga kaže, o vjernici, bojte se Allaha Đalešanu. Kako? Haka tu kvalitim. Istinskom bogobojaznosti. Vala temu tunne illa wa antum muslimun. I znajte da ćete pomijeti. A šta ćete Allahu ponijeti? ako ne budete umrijeli kao pravi muslimani.